raia lakini muhimu katika haki hizo ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi hawa muda wa kwamba hawaamrishi maasi kama hawaamrishi maasi kumwasi Allah au mtume saa sallam tunawajibika kuwasikiliza na kuwatii ma lam ya'muru bimaasiya muda wa kwamba hawajaamrisha maasiya wakiamrisha maasiya fala ta'ata limakhluqin bi maasiyati alkhaliq ikiwa kiongozi yoyote ataamrisha maasiya kumwasi Allah au kumwasi mtume sallam sisi wajibu wetu ni kumwasi kiongozi huyo kwa hilo analoliamrisha ambalo ni kumwasi Allah au mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala sallam inma ta'atu fil ma'ruf dalili ya msingi huu يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إني أمين متيني الله نممتي متومه نوالي wale وين wenu watawala wa mambo yenu katika nyinyi wa ulil amri فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هين ديو دليل يمسنجه وتات والدعوة السلفية المعصومة واسكليزا نقوتي في ينغوز وإنش قال صلى الله عليه وآله وسلم كتك خطبا يكي يمشي ya hajjatul wadaa mtume akasema khutba ndefu wa fiha usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi na kuhusieni kumcha Allah na kumsikiliza na kumtii kiongozi hata kama kiongozi wenu ni mtumwa wa kihabeshi wa in ta'ammara alaykum abdun habashi hata kama kiongozi wenu ni mtumwa wa kihabeshi wajibu wenu ni kumsikiliza na kumtii muda wa kwamba haamrishi maasi ndugu zangu waislamu al-allama Abdurrahman Saadi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum قال رحمه الله ثم أمر بطاعته وطاعة الرسول وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نواهيهما kumtii Allah na mtume kwa kutekeleza amri zao amri za lazima na amri za sunna na kujiepusha na makatazo yao kila aliloriamrisha Allah tunatakiwa tulitekeleze, na kila alilolikataza Allah tunatakiwa tujiepushe nalo. Wa hakadha nabii saa sallam, kila aliloliamrisha ah, mtume wajibu wetu ni kulitekeleza, na kila alilolikataza mtume wajibu wetu ni kujiepusha nalo. Kisha akasema rahimahullah, wa amara bitaati ulati lumur, kisha Allah akaamrisha kuwatii viongozi qala wa hum awliyau ala nnas, wale watawala wa watu min alumara walhukama muftin maamiri viongozi na maulamaa wenye kutoa fatwa wanaingia katika ulul amri katika waulil amri minkum, wanaingia kwa mwanzo kabisa maulamaa, kisha ndio viongozi, kwa sababu viongozi wa nchi wanachukua hukumu kutokana na maulamaa idhan wa ulil amri minkum, wanaingia maulamaa kwanza, kisha ndio hawa viongozi. Idhan thumma amara bitaati ulati lumur, kisha Allah akawaamri akaamrisha watu wawatii viongozi, akawaelezea kina nani. Qal wa hum awliyau ala nnas min alumara walhukama walmuftin. Kisha akasema rahimahullah, fa innahu la yastaqimu lilnasi amru dinihim wa dunyahum illa bitaatihim waliktidai bihim kwa sababu mambo dini ya dini ya Allah dini ya watu haitalingana sawa haitasimama na kufanikiwa isipokuwa kwa kuwatii hawa viongozi na kuwafuata fa innahu la yastaqimu ala nnas amru dinihim wa dunyahum illa bitaatihim waliktidai wa, wa, bihim mambo ya watu mambo ya dini na mambo ya dunia hayawezi yakawa sawa na kufanikiwa isipokuwa kwa kuwatii viongozi na kuwafuata viongozi kisha akasema walakin alla ya'muru bimaasiya lakin bisharti alla ya'muru bimasiyati llah lakini sharti viongozi hawa wasiamrishe maasi ya Allah wakiamrisha maasi fa in amaru bidhalik fala ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq viongozi wakiamrisha kumwasi Allah au mtume sa sallam hakuna kumtii kiumbe na huku unamwasi muumbaji Allah tabaraka wa taala lakini kama hawaamrishi maasi wajibu wetu ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi vyovyote walivyo vyovyote walivyo awe ni muislamu awe si muislamu awe ni mtumwa madam ni kiongozi wajibu wote ni kumsikiliza na kumtii fi sahihain an abi hurairah radhiyallahu anhu qal qala قال صلى الله عليه واله وسلم من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني انتم nasema الحديث في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه من اطاعني فقد اطاع الله اتكيني mimi جيو اممتي الله ومن عصاني فقد عصى الله لا na atakayeniasi mimi جيو amemwasi الله wa man yuti'il amira faqad ata'ani, anayemtii kiongozi ndio amenitii mimi. Wa man ya'sil amira faqad asani, anayemwasi kiongozi ameniasi mimi. Idhan kuonesha taatullah wa rasuli fi sam'i wa ta'a liulati al-umur, kumtii Allah na mtume wake ni kwa kuwatii hawa viongozi wa nchi muda wa kwamba hawaamrishi maasiya lakini wakiamrisha maasi hapo hakuna kuwatii tunawaasi viongozi ikiwa wataamrisha maasi ndugu zangu waislamu kuna maslahi mengi kuna mas, ma, ma, masalih mengi na manufaa mengi katika kuwasikiliza na kuwatii hawa viongozi kwa sababu usalama wa nchi usalama wa raia usalama wa watu umeshikiliwa baada ya Allah kisha hawa viongozi wanashikilia usalama wa watu, usalama wa mali za watu, ni wao viongozi. Kama, kwa, kama hakuna viongozi, hakuna serikali, hakuna askari, ingekuwa mwenye nguvu mpishe. Watu wananyang'anyana ovyo, watu wanauana ovyo, lakini baada ya Allah kisha ni hawa wafalme hawa viongozi ambao wanashikilia usalama wa mtu, usalama wa raia na usalama wa mali zao. Ndugu zangu Waislamu, yakulu عبد الله بن مبارك الحنظلي رحمه الله قال وكم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الخليفة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا أقوى وكان أضعفها أضعفنا نهبا لأقوانا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا anasema wa kam yadfa'u Allahu bisultani madhlama mara ngapi Allah anazuia dhulma kupitia kwa hawa viongozi wa kam yadfa'u Allahu bisultani madhlama fi dinina katika dini yetu rahmatan minhu wa duniana pia katika dunia yetu kwa huruma zake Allah subhanahu wa ta'ala anazuia dhulma kupitia kwa hawa viongozi laula alkhalifatu lam ta'man lana subulu lau si makhalifa, lau si viongozi, njia zisingekuwa na amani tusingekuwa na amani kwenda misikitini alfajiri, adhana zisingoadhiniwa laula alkhalifatu lam ta'mal lana subulu wa kana adhafuna nahban liaqwana, angekuwa dhaifu katika sisi, ananyang'anywa na mtu aliye nguvu katika sisi. Lakini kuna serikali, kuna viongozi, kuna askari wanalinda usalama wa raia. Alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول السلف لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة ونسمى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم hakuna dini isipokuwa kwa jamaa moja la dina illa bijamaa wala jamaata illa biimama wala hakuna jamaa moja isipokuwa kwa uongozi wala imamata illa bisam'in wa taa wala hakuna uongozi isipokuwa kwa kumsikiliza na kumtii kiongozi Ibn Rajab al-Hanbali Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah anasema السمع والطاعة لولاة المسلمين فيها سعادة الدنيا kuwasikiliza na kuwatii viongozi kuna furaha ya duniani kadhalik yakulu wa fiha tantadhilu tantadhimu masalihu almuslimin fi maashihim kupitia kwa viongozi masalih na manufaa ya waislamu yanapangika kupitia kwa hawa viongozi وبها يستعينون على إظهار دينهم كذلك وطاعة ربهم kupitia kwa viongozi waislamu wanapata msaada kudhihirisha dini yao pia kumtii mula wao ndugu zangu waislamu adhana zinaadhiniwa saa kumi watu wanafali, wanasali qiyamu layl saa tisa wengine misikiti inatoa maspika ya nje hakuna anayenyanyaswa katika uislamu viongozi wako kimya walillahi alhamd viongozi wote wako kimya wanawaachia waislamu uhuru wao wa kuabudu siku yoyote wakati wowote tunataka nini zaidi ya hivyo tunataka haki gani waislamu zaidi ya haki hiyo ya uhuru wa ibada الحسن البصري من كبار التابعين يقول والله والله لا يستقيم دين المسلمين illa biulati al-umur haitakuwa sawa dini ya Uislamu isipokuwa kupitia kwa hao viongozi wa injaru wa dhalamu hata kama wakidhulumu wa injaru wa dhalamu hata kama wakidhulumu lakini kuna maslahi mengi kwa waislamu kisha akasema wallahi lama yuslihu Allah wallahi lama yuslihu Allah bihim aktharu mimma yufsidun mambo ambayo Allah anayafanikisha kwa Waislamu kupitia kwa viongozi ni mengi kuliko mambo wanaofanya ufisadi viongozi hawa. Wa injaru wa dhalamu, Mtume saa sallam anamwambia Hudhaifa bin Yaman katika hadithi ndefu, akhira anamwambia tasma'u wa tuti'u lil amir wa in dharaba dhahrak wa akhadha malak, msikilize na umtii kiongozi hata akichukua mali yako, hata akikubia wa in dharaba dhahrak wa akhadha mala hata akikupiga wewe mgongo wako au akichukua mali yako fasma wa ati msikilize na umtii kiongozi hata kama ni mwizi hata kama ni dhalim wajibu wote ni kumsikiliza na, kum, na kumtii atakwenda ona kwa Allah kama anadhulumu huu ndio wajibu wa Uislamu ndugu zangu hii ndiyo manhaj sahihi hii ndiyo manhaj aliyotuletea Allah subhanahu wa ta'ala aya na hadithi tumezisoma na kama mara nyingi ninavyosema ninavyosoma mara nyingi ninasoma aya moja na hadithi moja kisha nasema talibul haqqi yakfihi dalil wa sahibul hawa la yakfihi alfu dalil anayetaka haki dalili moja tu inamtosha lakini jicho la bid'a dalili alfu moja hazimtoshi idhan hadha huwa almanhajul ilahi hii ndiyo manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh ulislam rahimahullah yaqul asabru ala jauri al-a'imma aslum min usuli ahli sunnati wal jamaa kusubiri dhulma za viongozi ni msingi katika misingi ya ahli sunna wal jamaa waislamu wawe na subra asabru inda jauri al-a'imma aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa kusubiri kwa dhulma za viongozi wa nchi ni msingi katika misingi ya ahli sunna wal jamaa hakuna kutoka katika toa yake hakuna kumwasi kiongozi yoyote wala kusema maneno mabaya yoyote kwa kiongozi yoyote ndugu zangu waislamu ni haramu ni haramu kumkashifu kiongozi wa nchi hii au wa nchi nyingine yoyote ahlusunna waljamaa wanakataa jambo hilo la kumkashifu kiongozi na kumlani kiongozi na kumtusi kiongozi ashekh bin baz rahimahullahu taala aliulizwa swali linasema hal min manhaji ahli sunnati wal jamaa naqdu ulati al-umur min fawqi al-manabir je ni katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa kuwakosoa viongozi na kuwakashifu viongozi juu ya mimbar ni katika manhaji ya ahli sunna wal jamaa Sheikh bin Baz rahimahullah faajab قال ليس من منهج اهل السنه والجماعه التشهير بعيوب wa dhikru dhalika fil manabir si katika manhaji sunna wal jamaa kutangaza aibu za viongozi na kutajwa hayo katika mimbar si katika manhaji sunna wal jamaa ukimwona khatib yuko juu ya mimbar anakashifu kiongozi yoyote wa nchi yoyote ujue huyo ni khariji yuko katika madhhabu ya khawarij hafai kiongozi huyo imamu huyo khatibu huyo hafai asabru ala jauri la imma الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة شيخ بن باز رحمه الله أكماليزية قولياك قال لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة بالمعروف hilo la kumkashifu na kumtungana kiongozi linasababisha fujo linasababisha kutosikilizwa kiongozi na kutotiiwa wale wanaotoka kwa silaha dhidi ya viongozi, wakawaasi viongozi wao, wakatoka na silaha kwa ajili ya kufanya mapinduzi.